ababyeyi barereye ku ishuri shingiro rya epeya ry'imakamba muri asaba abajejwe indero ko bohagarika ingingo yo kudatanguza umwaka w'ishure kuri iyo somero kubera ibikorwa byo kubaka kaminuza y'akarorero na umuyobozi w'indero muri iyo ntara ahumuriza ababyeyi bari baharereye ko abana babo bagiye gushyirwa ku mashuri abegereye hazindutse hari uruhagarara mu gatondo ko kuri wa gatandatu ku mutumba ndava iri muri komine ndava nyene mu ntara ya Cibitoke imvo y'ugo ruhagarara kabari abanyagihugu bamwe bo kuri batari bashimye ko uwo umwe mu bari ku rutonde rw'abazitoza mu matora y'abakuru b'imitumba ahagarikwa n'igipolisi n'ayihindagurika ry'ibihe hamwe n'imicafu yibonekeza mu biyaga iri mu byatumye umwimbo w'amafu ugabanuka muri aya makuru murumva ibivugwa n'ujejwe igisata cy'uburobyi mu bushikiranganji bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi amakuru mashikirizwa na Ezekiel kumwe nayo mu buhinga bw'ivyuma ni Albert Nduwayo kazi Sangwa muri sanze 우리 라디오 isanganiro ndasubiye kubaha ikaze mu idonido ry'ano makuru nkuko nemeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru amafi manini manini arobwa mu kiyaga tanganyika ngo yaragabanutse bivuye ku ihindagurika ry'ibihe hamwe no gucafuza ikiyaga bishyikirizwa n'umuyobozi w'uburobyi mu bw'amafi Ubukorera mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deon Wayez avuga ko ibikoresho by'uburovyi bikoreshwa biri mu bituma amafi manini manini adafatwa tumukurikire kuri mikro ya Omer Ndwaye iyo babonye ikintu kitagenda neza barashobora kugisaba hanyuma natwe tukaraba ibikenewe tukafata ingingo tumvikanye nabo sino si twe dufata ingingo yo guhagarika ikintu icyo ari cyo cyose mu burovyi abarovyi turakorana tukakorera ku vyiyumviro vy'iwabo iyo bibaye byiza kuvuga ko amatara yubunye unye tukavugana tukaraba icyo twokora kugira ngo barobe ingene bipfuza uno mwaka murazi ko twahuye n'ikibazo ikiyaga mwabonye kiduga ku rugero wo hejuru kiduza amazi rya changement climatique rero yatumye uno mwaka haba perturbation y'ukurondoka kw'amafi arivyo mwagiye murabona rero umwimbu w'amafi ugabanuka nk'imbu w'indagara wagabanutse hagwira icyo bita gahuzo murabona ko n'umukeke wagabanutse hakagwizwa inyamunyamu hatezwa kurubwa indagara zikuze n'umukeke mugabo kubera irya changement climatique yabaye hakaba na pollution uh, di lac mu bice bimwe by'ikiyaga murabona ko amafi acatera abaperitibe ntagwire uko byategezwa kugenda turavye rero umwimbu w'uno mwaka waragiye hasi pa y'indi myaka mu gisata cy'indero ishuri shingiro EPA ry'imakamba ntirizo kwakira abana kuva muri mwaka w'ishuri buca utangura imvo nuko ryahora aho ryahora ariko hubakwa kaminuza y'akarorero bamwe mu bana bahora biga kuri iyo shuri bakavuga ko abazogira amahirwe bakaronka ikibanza bitazoborohera kuko ishure isa niyegereye iri ku birometero nka bine nayo abavyeyi bari bayirereye ko bagasaba ko ngingo yohagarikwa mu kurindira ko bashobora kuronka iyindi shure yubakwa hagufi yaho Jerome Hakizimana ndumva yuko baba bayifuza ngo bagira ikiro kaminuza ni umwe mu banyeshuri bahora biga ku ishure shingiro EPA ryo muri komine n'intara ya Makamba ritazakira abana kuva muri uyu mwaka w'ishure buca utangura weco kimwe n'abandi banyeshuri twaganiriye bashikiriza ko gushika ubu bataramenya aho baziga je navyo ndabona neza iyo nzokwiga sinzi ko kwazoronka ikibanza iyo bozontwara sinzi ko atazokironka bakavuga ko amashuri ari hafi y'iryo ari ku birometero bine kuduga aho baga asigura ko uburuhe butazoborohereza niga mu ya gatandatu nari ngiye mu yindi mfite imyaka cumi n'ibiri kandi nta hantu hafi notara nkaza kurya boyigaruhana niho hombera hafi ngaho kuri kenshi twokwirwa nko ku ishuri cyane cyane hariho abana batoyi bitoshoka ko bataha kuko aho usanga benshi badafise amahera ngo batahe n'amamoto nasaba yuko yogaruka ku myaka cumi n'itatu sinoshobora kuja kure ngaruke kandi sinoshobora kwirigwa ubusa iryo shure rireze guhera ku bana bimenyereza gushika kuri shingira igice cya kane bamwe mu bavyeyi baharereye bati ntibafise aho bazoshira abana babo na cane cane ko harimwo abakiri bato iyo kaminuza rero ntituzi yuko ije gufota ishuri abana bacu bahora bigako kuko nk'ubu ntitugira aho tuzoshira abana bacu kuko ayandi mashuri ari kure ubu rero dufise ikibazo ku bwabo ngo bari kubatenyenyera irindi shuri rikazobanza kuboneka aho nyene hafi twasaba yuko ubu dutenyenyera abana bacu bakiga hama bakaturondera tukarera ikindi kibanza twokubaka kugira ngo abana bacu tuze turonka aho tubashira ariko n'izonye bariko baradusohoramwo ni twebwe abavyeyi bazubatse ivyo biruko mu gihe hasigaye ikiringo kitarenga indwi zibiri kugira ngo umwaka w'ishuri utangure Jerome Hakizimana Makamba Radio Isanganiro Jerome Hakizimana urakenuye kuri ivyo umuyobozi w'indero mu ntara ya Makamba akavuga ko iyo kaminuza Karori isaba inyubakwa nziza iyo shuri epeya ari ngombwa ko yimugwa sene nima yakemera ko abana bazoshigwa ku mashuri asa nahegereye nayo abavyeyi bafise abana bakiri bato akabasaba kubihanganira barindire ko iyindi shuri yubakwa ibegereye tumukurikira bibaye tutabyiteguriye neza ariko kandi twashobora gusubiza umugambi wa leta inyuma narinda ko byari ibikorwa bije bishushe kandi bigomba ko iyo kaminuza itangura vuba bitagoranye muri uku kwa mbere ntibyoroshe gushoka twimura abana ariko ni igikorwa turiko turakora turafise amashure akikije iyo shure aha twavuga nka ekofo nyankara ekofo nyabigina hamwe na ekofo gahara kandi ariho hava n'abana benshi cyane rero abo bana turiko turondera ko bose tubashura muri izo ekofo ibibanza birahari birahari nta kibazo na kimwe kirimwo abavyeyi borema twarumvise baza bariko barasabira abana ibibanza ariko ku bwacu eh, twarakivuganye n'umuyobozi w'indero muri komine bariko baragikora bafatikanyije n'umuyobozi w'iyo shure nyene Epeya eh, hariho abana buca bakora ku nkuru umwaka w'icenda turiko turaba ko twobazana ngaha anye kuri eh, lycée communal Rowan hanyuma abo tutarabona bazoja neza ni abana wo guhera mu windwi kugeza mu mwaka w'umunani nibo twiyumvira ko badushobora bashobora gushira muri izo ekofo gahara na nyankara n'abandi hama eh, ikindi kibazo gihari ni ic'abana bato bato e, biboneka kumengo buracari ubwana buto butofata urugendo runini aho tugaca tuvuga yuko abo bana abavyeyi bo kwihangana kuko niterambere mu gihugu kandi iterambere ku ntara yacu kandi tudashobora kugwanya kugijanye n'abigisha aho tuzoshira abana benshi ko tuzoheza tukaza abigisha hanyuma abazoburaho bigisha nta kundi bazoja n'akazi kazoba kari isanganiro inama isumba ingimba amakuru yacu kuri radio isanganira abandanya ku gihe cy'isaha 6:34 dutandukira avugwa mu gisata cy'umutekano hazindutse uruhagarara ku mutumba ndava muri komine Buganda intara ya Cibitoke ni mu gihe igipolisi cyari kije gufata umwe mu bagomba kwitoza kuri uwo mutumba bamwe mu banyagihugu bamuyoboka bakaba bagomba kwankira abapolisi ko bamujana mustanteri wa komine Buganda akamenyesha ko icyatumye ahagarikwa aruko abapolisi bari mu gikorwa cyo gusaka uwo munyagihugu bamusangana amakarata muntu meshi inkuru twaza Alex Ndayiragije ubwo ruhagarara rwazindutse ku mutumba wa ndava muri zone ndava muri komine buganda rwavuye ku muntu ngo wasanzwe ari witoza kuri uyu mutumba igipolisi cyari kije gufata mu gatondo kuri uwa gatandatu mu nyuma abanyagihugu bamuyoboka ngo bace bahishikira musanteri hakizimana yemeza ko abapolisi bagiye kumutwara ngo yaciye agarariza aca telefona abanyagihugu bamushyigikiye baca baramwita ngo baca bagomba kurwana n'igipolisi ariko ngo bashoboye kumutwara mu nyuma aho kundava bahaca ubu rero ngo hafashwe n'abandi bantu igipolisi kiriko kiragira amatohoza aho i buganda mu cibitoke alexi ndayiragije radiyo isanganiro Alex Ndayiragije urakenuye muri icyo gisata nyene cy'umutekano mugabo w'imyaka yababa mirongo itatu ku musozi Nyagitonga ati muri komine Kayokwe n'intara ya Mwaro yarahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa gatanu mu isoko ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba komisera rongo igipolisi mu ntara ya Mwaro avuga ko uyu muntu yahagaritswe kubera gukorana neza hagati y'igipolisi cya komisariya ya mwaro n'iya makamba uwo muntu yafatiwemo warongoye igipolisi mwaro avuga ko uwo mugabo yikekwa kuba yaragize uruhara mu busuma bwabaye hakoreshejwe inkoho kuwa cumi na rimwe uku kwezi ku musozi kibogoye muri komine kayokwe inkuru yacu tukayigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma mu gisata cy'imico kama ubukene bw'ibitabo bihuye n'inyigisho shasha zo mu mashuri shingiro n'inyuma shuri shingiro ubukene bw'ivyuma bisohora amajwi bikerekana n'amasanamu byokoreshwa mu kwerekana amareresi yo gutsimbataza imico n'akaranga vy'u Burundi mu gwaruka ni zimwe mu mvo zituma ibigo bijeje guteza imbere gusoma ibitabo imico n'akaranga vy'u Burundi bikorera mu ntara ya Kayanza Musanza bitakigenderwa cyane no gwaruka Muheto Alain Patrick arongo ikigo kijeje guteza imbere gusoma imico kama n'akaranga mu Burundi Sebilac amenyesha ko ivyo bibazo vyamaze gushikirizwa mu shikiranganje ico kigo gikukira kandi ko inyishu zishobora guboneka vuba Patrick Sengiyumva aho twaca ku ivyo bigo bijejwe guteza imbere gusoma ibitabo imico n'akaranga twasanze cyane cyane abana bari mu kigero c'imyaka iri hagati ya cumi na cumi n'ibiri biga mu ishure shingiro bariko barasoma ibitabo by'amashusho abandi nabo bariko barakina udukino dutandukanye twagenewe abana tubajije abiga mu ishure y'inyuma y'ishure shingiro igituma batakunze kugendera ivyo bigo nabo batumenyesheje ko ari uko ibitabo bigwiriyemo ivyo bigo bitahuye neza n'ivyo biga mu ishure bakavuga ko iyo basavye ibitabo vya kahise y'uburundi inyigisho menyesha ntara ibitabo birimwo indimburo y'ikifaransa ivyanditswe mu congereza kandi se no mu kiswahili bataheza ngo babironswe Renaissance Minani umuhuzabikorwa mu kigo kijejwe guteza imbere gusoma ibitabo muri komine Kayanza Ekanastani niyo ngabo umuhuzabikorwa w'ico kigo muri komine Gatara bamenyesha kandi ko kutagira ibyuma bisohora amajwi n'ivyerekana amasanamu ngo bikoreshwe mu kwerekana amareresi ajanye no gutsimbataza imico n'akaranga vy'u Burundi kugwaruka nayo ari imwe mu mvo nyamukuru ituma ivyo bigo bitakigenderwa cyane n'ugwaruka bagasaba ikigo kijejwe guteza imbere gusoma ibitabo imico n'akaranga mu Burundi kubaronsa ibitabo bijyanye n'inyigisho nshasha zitangwa mu mashure shingiro nayo nyuma ya ya shingiro muhetware patrick aserukira ikigo kijeje guteza imbere gusoma imico n'akaranga by'uburundi akamesha ko ivyo bibazo yamaze kubishikiriza inzego zo mu bushikiranganje ico kigo gikukira ndetse akizeza ko bimwe muri byo bigiye kuzotorerwa inyinshi bereye vuba nayo ku bijyanye n'uko abanyeshuri badebukiwe mu bijyanye no gusoma ibitabo warongoye ikigo kijeje guteza imbere gusoma asaba abo baseberwa n'igisata c'indero kugira icyo bakoze mu guhimiriza abanyeshuri ku kamaro ko gusoma ibitabo mukayanza patrick nsengimva ku radio isanganiro Patrick Senyumva na urakenuye turangiriza amakuru yacu yavugwa mu gisata cy'amagara y'abantu kwinjira mu mashirahamwe yo kuvuzanya mu kibano biri ku rugero ruto mu ntara ya Ruyigi imiryango iri muri ayo mashirahamwe ntirashika ibihumbi bibiri mu myaka itanu uwo mugambi umaze mu ntara userukira mu ntara uwo mugambi w'igihugu wo gukinga no gutegekaniriza abanyagihugu agasigura ko uwo mugambi utitabirirwa neza kuko abarundi badafise umuco wo gutegekanya haki wo gutegekanya ndetse hakiyongera kikoreshwa y'ikarata yo kuvuzanya kamu yagenewe yagenewe gukoresha abari bo bose nkuko bivugwa n'uwarongoye uwo mugambi mu ntara ya Ruyigi ni inkuru tukaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma no ngaha turangirije amakuru twateguye kubashikiriza